Awit, Kabanata 82 Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan, sa pulong ng mga Diyos, ganito ang kapasyahan. Dapat ninyong itigil na paghatol na hindi tama, tumigil na ng paghatol na panig sa masasama. Bigyan ninyong katarungan ang mahina at ulila, at huwag ninyong aapihin ang mahirap at may dusa. Ang marapat na tulungay ang mahina at mahirap sa kamay ng masasama. Sila'y dapat na iligtas. Anong pagkamangmang ninyo? Wala kayong nalalaman. Sa gitna ng kadilimay, doon kayo nananahan. Sa ipapaw ng daigdig ay wala ng katarungan. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan, ngunit tulad nitong tao, lahat kayo'y mamamatay. Katulad din ng prinsipe, papanaw ang inyong buhay. O Diyos, ikaw ay magbangon at daigdig pagharian, ang lahat ng mga bansa ay hawak ng iyong kamay.